Iki dudu lagu sayang Sayang kowe rapi karo wong liya Duwe bojo sing kalah sing ngomongane sengak Cintaku kau buang-buang Carana goyang, carana goyang, caca, caca, caca. Nah. Judulnya bagi Coming soon. Sayang empat. Empat. 4 kali empat sama dengan 16 sempat tidak sempat, harus dibalas, <laughs> nah. woman like dan subscribe thank you uh, langsung dulu